die Heere, het gepraat. Ik zal dit doen aan jullie slechte volk wat in jullie woestijn opstandig was tegen mij. Hulle zal allemaal hier sterf. Mooses het mannen gestuur om te gaan kijken naar die land. Die mannen het teruggekomen en hulle het vals stories oor die land vertel. Hulle het die hele volksvergadering opstandig gemaakt tegen Mooses en hulle het vir Mooses beskuldig. Door die mannen wat die vals stories vertel het, het allemaal gesterf van die pees wat die Heere gestuur het. Joshua sien van Nen en Kaleb sien van Jefunne het saam met die mannen na die land gaan kyk, maar hulle het nie gesterf nie, hulle het aangehou lewe. Toe Mooses vir die Israëlieten alles sê wat die Heere gesê het, het die volk gehuil en getreer. Hulle het die ochend vroeg opgestaan en hulle wou opgaan in die bergen. Hulle het gesê, hier is ons, ons het sonde gedoen, maar ons wil nou na die plek gaan wat die Heere vir ons beloof het. Mooses het vir hulle gesê, Hoe kom nou jullie aan om ongehoorzaam te wees aan die Heere? Jullie sal nie slaag nie, jylle moet nie gaan nie, want die Heere is niet bij jullie nie. As jylle in die land ingaan, dan zal die vijanden jullie oorwin. Die Amalite en die Kanaanite is daar voor jylle, jylle sal sterf in die oorlog omdat jylle weggegaan het van die Heere, hy sal niet bij jullie wees nie. Maar die Israëlieten was hardkoppig, hulle het opgegaan naar die bergen en die verbondskis van die Heere het in die kamp geblei. Mooses het ook daar geblei, die Amalite en die Kanaanite wat in daar die berge gewoon het, het afgekom en hulle het die Israelite oorwin. Hulle het die Israelite na al die kante toegejaag tot bij die stad Gorma.